fi conduta geniulo? Antau quinde chiaroi forpassis geniulo de la plasticae artoi, cae indas iom revidi, pripensi, cae clopodi de nove compreni lian arton. Pablo Picasso nascidis en Malaga, Andalusio, cae mortis en Fransuio en sia naudec unua agioiaro, 1 post necredeble fecunda productado. Li post lasis dec tri mil pentrajoin, cent mil desegnajoin, cae pli ol tricent sculptajoin. Li estis crome ceramicisto, poeto, dramverkisto. Faculoi consideras lin unu el la plei gravai revoluciai artistoi en la dudeca iarcento, cune con Matisse cae Duchamp. Picasso confondis la movadon cubismo, ca lia plei fama pentrajo estas Guernica, 1937, quiu representas la germanan bombadon ocase de la hispana civila milito. Ancau la Knabinoi d'Avignon, 1907, La Sonjo, 1932, cae diversae mem portretoi estas mond conatae vercoi. Tiu granda artisto estis suffice polemica, bizarra, cae ec fi conduta persono. Pro tio, quelcae homoi nun tempe emas rifusi al li omagioina sed la forto de lia arto estas potenza che ne eblas ignori lin en la panorama de la monda culturo en la dudeca iarcento. La strangezzo comencigas per lia completa nomo. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santissima Trinidad Ruiz y Picasso. Modeste chun. Li comence sian pentristan agadon ancora en infana agio. Dum sia carriero li plenumis diversa in stile la bluan, la roscoloran, la african, la analisan kai la cubisman li al proximigis ancau al surrealismo. Temas do pri mult flanca creado de sen lima arto. En la politica campo, Picasso shaine simpatiis al anarchiismo cae comunismo. Li esprimis malshaton al fascismo cae al la hispana dictatoro Franco tamen li ciam refusis activi en iu ain sia tempa milito. Li pasigis plei longan parton de sia vivo en Franzuio. Pritio oni racontas curiosan anecdoton. Foie, germanae soldatoi examenis lian apartamenton en Pariso en la tempo de la germana occupatio. Germana officiro vidis sur muro foton de lia pentrajo Guernica, cae critique demandis, «Ciu vi faris tion?» Cae la artisto respondis post unul secundo, «Ne, vi faris tion!» Picasso exigis mult foie, cae havis crudan, mal respectan relaton con siae exinoi. Oni ofte consideras lin fia masculo, cruella sadisto, quiu detruis la psicon de siei cunulinoi. Estas neeble ignori tiun flancon de la personetso della la geniulo. Same kiel, estas neeble ignori lian grandiosan arton. Cetere, multae aliei eminentuloi en la monda culturo montrigis mal sanctae en la privata vivo ciu persone, ciu politiche, ciu etiche. Ciel scribis la Portugalo Fernando Pessoa, la Roma animo estas ia abismo.